شیرین و شیرین جون شیرینم تو دوست و دشمن نکوزلینم تو دوست و دشمن نکوزلینم اول قول دو دلم بخشکه اول قول دو دلم بخشکه مزر و برداشته و به یخ یخزی بری تشکر ایلی کور بگه خدرم چشکر ایلی کور بگه خدرم چشکر شیرین و شیرین جون شیرین و شیرین و شیرین جون شیرین دشمن نکوده بینم تو دوست و دشمن نکوده بینم اگه دنیا غم گوش بارده اگه دنیا غم گوش بارده دشمن هزارونش تو رو اگه دوا جون به deșecăretre, vă herme vă vede deșecăretre, și vinul și giune și vinul, și vinul și giune și vinul, tu dus o doșnan, n-acuzezi